trez blin zo ar nor pot. Du le pez peseur liv zo ar en amzer. Na gour gouyant wer brain. Ya, gouyet eran, hag ar waha de yei, diar ar permes klevet. Ma le dain moune tu da helama, a ridek mourie ver su. Pe gour zo ar ichonj al Ben ar war. A ben ur miz a helama vein i rouzain ba tora bora. Bora bora, tora bora zo ba Afganistan. Hel bout, dont tu gourdon ar un doar